La cerbo adaptigas alla parol rapidezzo. Ce auscultado, la cerbo adaptigas alla rapidezzo, lau ciu iu alia parolas. Ec la cerbai ondoi de parolantoi cae auscultantoi harmonias, ciel tion montras experimentoi. Lingvoi estas plenai, ie plur signifetsoi, malgrau tio, plei multai homoi sen pene, cae sen rompe, povas conversatii, sen che daure aperas miscomprenoi. Porce tio funcciu tiel bone, la cerbo devas rapidege reagi. Tui, ciam parolanto ec parolas, ec estas cela auscultanto imagoi. Li certa grade jam antauscias cio sequos. Quelcae homoi ectis disvolvas la cutimon fini la frasoin de la vida al vidulo cae ec ofte pravas entio. Paralele plei ofte jam estas formulata respondo. Cio tio ocasas dum secunderoi. Tiu alternado speguligas ancau enda cerbo, ciel tion montras prilumigoi perde funccia magnet resona tomografio. Studaggio è la Iaro 2000 Montris, che la activezzoi de parolantoi cae auscultantoi estas vere cuplitai unui alla aliai. La cerboi laboras pli mal pli sam pasce. Cion gradon tiu cupligio atingas, tion montras la actuala laborajo de instituto pri psicolinguistico en Nijmegen en Nederlando. Ginome concernas ec la parol rapidezzon. Ce la experimentoi, oni sonigis alla test personoi frasoin. La comenzo de fraso estis au comprimita, au maldensigita. La rapidezzo do estis pli granda, au pli malgranda. granda. olče la originala registrajo. Gis la fino de la fraso, la parola rapidezzo de nove estis normaligata, tiel che je la fino de la audaggio ambau gruppoi de auscultantoi de nove audis la samon. Je la fino de la Nederland lingua esprimaggio, la esploristoi tamen estis malcacintai acusticain plur signifagioin ciui ancau vere estis malsame comprenatai. Depende de tio, kiel la parolo rapidezzo estis antaue manipulata. Per tio ancau shangigis la enhavo. Unu aut exemplo concernis la nederlanda in vortoin tac cae tac, cun malonga a gisignifis prancio, cun longa a gisignifas tasco. Testantoi al ciui estis audigata la versio cun rapida comenzo, audis la longan A, cae tiui cun la mal rapida comenzo, audis la mal longan A. Samtempe estis registratai la zerbai activezoi per de magneta encefalografio. Cetio montrigis che la zerbai currentoi adaptigis alla comenza rapidezzo cae conservis tiun ritmon dum la tuta fraso. Evidente la cerbo usas la comenzan rapidezzon same ciel scalon por tio cio venas. La sincronizado de la cerbae ondoi cun la parola rapidezzo lautio helpas taxi la relativan longezzon de la venontai silaboi.